Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Mabait si Coco sa lahat ng tao. Kaya kami lahat ngayon may trabaho. Galing, konti na lang. Hubo ko na yung lyrics. Provinciano. Kuya Jobert, ano yan? Kanta. Na alin? Coco, Para bait saan? mo. Sinasali ko kasi sa competition to eh. Na ano, nag-compose ka? Oo. Sa ano, Pilipinas Got Talent. Ah, talaga? ka. Hindi pa tapos ha. Ah. Konti na lang. Oh. Konti na lang. Coco, mahal kita. Okay, ayun na. Salik ko na to. Sabit mo nga to ron. Kila ano. Ganda niyan. ano to? ano to? ano to? Akala ko chords yung nilalagay mo. Eh, ano, hindi ko na marunong mag-drawing si Coco tuloy nila ganda. Ang ganda niya na. Ah. At least, trinay ko. Mahal ko yun. Pang frame. Pang frame natin. Frame. Oh, nasa na yung ano? Nasa na yung box? Halika, lapit ka. Ito. Yan, yan yung nagbabato. Mapalipad-lipad. <laughs> Sa kanya galing! Sa kanya galing. Ano pa ganun yun? Pinapagod pa na sarili na. Okay, ready ka na? Oo. Ah. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat ng question! Make some noise! Uy! Ang daming nanonood sa amin. Sabi ni Danilo Prizado L. Totoo bang kapag nakapula kang damit at malakas ang ulan ay tatamaan ka ng kidlat? Ano kayang kulay ng damit para hindi tamaan ng kidlat? Yan. Ang pinakamaganda dyan, pag gumikidlat at nakasuot ka ng pula, pumasok ka sa kulungan ng toro. <laughs> Hindi mo naantay tamaan ng kidlat dahil pagpasok mo ron, tatamaan ka ah, una ng toro. <laughs> Ibig sabihin, talagang ano yung pula. Maawa na sa yung langit. Pag <laughs> tinira ka ng toro, tatamaan ka ng kidlat ka na dyan. Bawal. Durog na yan, durog na yan. Ibig sabihin, yung pula talagang akitin ng ah, ano yan. Inaga, nangaakit ng problema yan pula. <laughs> ah, okay. Para hindi ka tamaan ng kidlat, anong mga pwede mong... Ang mga pwede mong suotin... Para hindi ka tamaan ng kidlat. Para hindi ka tamaan ng kidlat, yung ginagamit ng mga knights. Ano, yung... Bakal, puro bakal. <laughs> hindi ba mamamatay ka doon? Ha? <laughs> Hindi ka mamamatay doon? Saan ka ba takot? yung masaktan, di ba? Pag tinamaan ka oh, naman. Pag tinamaan ka ng, ng kuryente na kasunod ka nun, hindi mo na siya mararamdaman. Magulat ka lang. <laughs> ano, wala na. Wala na. Babalik na sa'yo yung mga kabataan mo. Sinasabitan ka ng medalya ng nanay mo. <laughs> Baby ka, nag-high oh, school ka. Oo, oh, naalala mo yun. No? Wala na, <laughs> wala na. Goodbye. Goodbye. huling, huling maalala mo, nagsuot ka ng helmet noon. Oo. Ilang volts ba yan, Kuya Jobert, kung kidlat? 1,000 volts. Ang lakas pala niya, 1,000. Yung kalabaw nga, pag tinatamaan, nagiging prunes eh. <laughs> Oo, parang prunes. Bilog. Lumiliit. Mm. Bang! Yun ang naging agima. May tunog. Bang! Yun ang naging agima. Yung kalabaw pag sinubo mo. Talaga? Tata, pag tinamaan ng kidlat yung pa, magiging bagay yun. Oo. Ang init nun ano, ano ibibigay sa'yo na kapangyarihan nun? Hindi ka na mag-iingay. Hindi ka na mag-iingay. sasalita. Sunog na yun, sunog na yun. Tumahimik ko ha, ah. kumubulang ng... Kinain lang niya agimat ng kalabaw ha. Ah. Uy! okay. Next question, sabi ni Marilu Jean Arnaez Camporaso. Bakit kapag nagwawalis, nilalagay ang kamay sa likod ng bewang. Oo nga, no. Balance yun, ah. eh. yun yan, Ganyan, no. Oh. Balance yun. Ha? Balance. <laughs> Bala, ay eh, pagkaganyan. Matatanda, magagaling. <laughs> Pagka ganun. Nadada pa. Nadada sige nga, sige nga. Pag yung ganun ka. <laughs> Oo. parang lasing. Parang nakainom. Dapat talaga ganun. Yan. Sa likod, dapat may four fingers, five fingers, ano dapat? Pagka medyo babagsak ka na dito sa... dito, oh. lalo siya sa... <laughs> Ay, lalabas mo doon sa sa kabila dito. Hindi ko kaya. Pag eh. medyo babala. Kaya ang gagaling na matatanda. Hindi kasi nakikita pa ito mo sa likod. Yan, ganito, ganyan. Pagka medyo patagilid ka na, yan, <laughs> yan ang pambalance. galing mo. Ang galing nga. Kaya pala. Yung pala. Kaya yung mga walang bala, nilalagyan nila ng kahoy. Kahoy. Ah, para dalawa. Parang ganun yun eh. Mm. <laughs> Parang ganun. May na... May, meron pala na, ano, nakabalance na nagwawalis. Wala na. Kaya yung, ano, yung, tam, yung, ano, yung tambo, makapal. Oo, oh, <laughs> oh. Ang tamang pagbawalis ng tambo. Oo, yan. Yun, ginagawa mong tungkod. Diin, madiin. Oo, oh, madiin. ma madiin, madiin. Kasi pag malo... oh, katanungan pusa. pusa. Hinga, hinga, hinga, hinga. Sabi ni Christian Hilario, kung tunay mong mahal ang isang tao, kaya mo bang maghintay ng mahabang panahon? Tama! Yung lolo ko, Yan. nung niligawan niya yung lola ko, ah. Ang lolo ko noon ay 40 years old na, yung lola ko kapapanganak pa lang. Grabe yung ano ah, 40 years old. Oo, oo, oo, oo. pwede yan. Pinagbubuntis pa lang niya. Crush ko to. <laughs> ano pala, ultrasound? Gumagano, pa lang yung tiyan ng nanay niya. Bumibili siya sa tindahan. Nadaanan niya eh, gumagano no. Oh. Tawag mo. <laughs> Nagkaklas siya agad. May pabili nga ng... Ikaw So, nung bago sila mag-meet, kailan sila? Kailan sila? Ay, ibig sabihin, pag soulmate, kahit matagal, kayo pa rin. Kahit rin. matanda, kaya sinasabi nga nila, age doesn't matter. Oo. So, nung pinanganak, nagla nung naglalaro na yung bata, graduate na ng college yung lolo ko. Yung lola ko, mm. naglalaro na ng manika. Tapos, ilang taon na yung lola mo nung nagkakaibigan? Nagano. Ano Graduate ng college lola ko, yung lolo ko, nakikipagkarera na sa wheelchair. <laughs> Ah, ganun na yung Kasali ano, siya sa Olympic. Oo, nagkaanak ba sila? Nagkaanak pa rin sila. Nagkaanak. Kasi nga, preserve niya yung sarili niya. Mm. Hindi siya, nang, hindi siya naging girlfriend ng iba. Mm. Kaya nung naging sila, yung lolo ko noon, 140 years old, yung lola ko, 45. Nagkinasal sila. Grabe yung gap, ha? At least napatunayan mo na La age doesn't Hindi matter. Hindi na nga narir naintindihan yung sinasagot ng lolo ko nung kasal eh. Will you accept this uh, wo, ano? woman. woman as your lawfully wedded wife? Ho. Ho. Gumaganon <laughs> lang. Parang inidoro na lang doon ng pinaplas. Pero nag Yung pero lola ko nung tinanong. Oh, tayo sayon. Lolo ko. Ang sabi? <laughs> Oo nga, oh. H, oh. H, R, R, R, R, oh. exclamation point, is may angry face. Oo. Oh. <laughs> Siguro siya ikwento. Huwag mo ikwento. Punta na tayo sa ating Britney Spears. Hey, Jobert, mag-greet naman po ang Roday family at Labrador family. Thank you po. Salamat, Labrador, sa Juan Jola. Kahit mga Labrador, ha? Ah. Oo, tsaka Jola yan. Pabati po ang Paraiso family at sa mga katrabaho ko dito sa AA Farm. Nakakawala ng pagod ang sagot mo sa mga tanong sa'yo. Prince John Genesis Paraiso. Pag-greet po sa family Salonga and Pagtalunan family. Idol po kita ko, Jobber. Travis Pagtalunan. Hindi na nanalo yan. Hindi na nanalo. Away yan. Away yan. Away ng away yan. At kay Jobber, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila rin ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila ang kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. Hey, hey! At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Chimo. Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo kayang-kaya kung sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobo. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.